Частина перша. Об'єднана навчальна група почалася досить гладко. Звісно, ніхто не відчував справжнього задоволення чи захвату від навчання, але всі наполегливо працювали, щоб їм не довелося кидати школу. Троє ідіотів на диво несамовито повторювали завдання на дошці, крутячи шиями намагаючись зрозуміти. Час від часу судо був на межі сну, але заради того, щоб стати професіоналом у баскетболі, він був при тямі під час занять. Хлопець щиро гнався за надуманою мрією, над якою дехто посміявся б. Більшість із першокласників, які щойно закінчили середню школу, ще не мали жодних мрій. Багато хто лише іноді думав ким я стану, коли виросту. Але не більше того. І якщо подумати, то судо, який уже працює над досягненням своєї мрії, гідний похвали. Тим не менш, як ця школа взагалі визначає та вимірює здібності, принаймні враховуються не лише академічні навички. Це очевидно, якщо поглянути на іке, судо та мене. Однак, якщо вас зараховують за щось інше, ніж за ваші розумові здібності, ви все одно повинні переконатися, що ніколи не отримаєте незадовільних оцінок. Або принаймні так мені здається. І якщо сама система нас не дурить, то можливих відповідей не так багато. Можливо, вони створюють складні проблеми Іка та Суда, щоб вони могли їх подавати? Таке питання виникло в моїй голові. Ну, мабуть, немає такої простої відповіді. І уроки, і невеликий тест складніші за те, що можуть вирішити судо та решта. Коли ранкові заняття закінчилися. Хорікіта подивилася на свої нотатки і кивнула. Схоже, вона задоволена записами, які зробила. Навіть якщо це буде навчання трьох ідіотів, ця дівчина точно зробить усе можливе, щоб отримати найкращі результати. Це цілком природно, тому що вона хоче покращити оцінку класу та підвищити здібності учнів. Однак ми не прагнемо отримати максимум. Все, що ми хочемо, це щоб іке та інші склали. Щойно пролунав дзвінок на обід, наші подопічні побігли з усіх сил. Обід триває 45 хвилин. Після перекусу було обіцяно, що всі зустрінуться в бібліотеці на 20 хвилин, щоб повчитись. Спочатку ми планували вчитися в класі, але через те, що буде шумно, вирішили, що будемо вчитися в бібліотеці, щоб краще зосередитися. Однак я вважаю, що справжня причина полягала в тому, що Хорікіта уникала Хірату. Його група зазвичай обговорює методи навчання після занять під час обіду. Якби ми були поруч, то, мабуть, змогли б підслухати все, що вони говорять. Мабуть, вона цього не хоче. Хорікіта, які в тебе плани на обід? Ну. А Янако кун хочеш пообідати разом? У мене сьогодні немає інших планів. Кущіда раптом потрапила у моє поле зору. О, звичайно, тоді не хочеш поїсти з кощідою та побачимося пізніше. У мене вже є плани, тому вибачте. Швидко вставши, вона сама вийшла з класу. Вибач, Аянакоджі-кун, я завадила? Ні, ні, все добре. Кощіда подивилася в спину харікіті і помахала Бувай! Це було заплановано. Розкривши її таємницю на днях, я відчуваю, що Хошіда ще більше намагається стежити за мною. Незважаючи на те, що вона сказала, що вірить мені, будь-хто боявся б, що я можу комусь проговоритися. Зрештою, ми пішли обідати в кафе. Коли ми вдвох прийшли туди, я був приголомшений кількістю дівчат, що це? Тут стільки дівчат? Більше 80% усіх учнів складали дівчата. Це насправді не те місце, куди йдуть хлопці. Меню було наповнено такими стрелами, як макарони та млинці, які сподобалося б дівчатам, але такі спортивні люди, як судо, скаржилися б уже на те, що порції замалі. Єдиними хлопцями тут були рядзю та плейбої. Вони сиділи або з однією, або з кількома дівчатами. Нагадаємо, що термін рядзю зазвичай використовується у фанатських колах як протилежність терміну атаку, стереотипно сприймається як уважний і соціалізований хлопець, який швидше за все у стосунках із популярною дівчиною. Я вважаю, що шкільна їдальня все таки краще. Почуваюся незручно. Ти звикнеш. Знаєш, Коенджі Кун приходить сюди щодня. Поглянь, он він. Кощіда вказала на великий стіл із багатьма місцями довкола. Я побачив фігуру Каенджі в оточенні дівчат. Він поводився самозакохано, як і завжди. Здавалося, я ніколи не бачив його в обідню пору. Так ось куди він завжди ходив. Схоже, він популярний. Усі ці дівчата третьокласниці. Кущіда теж здивована. Я зміг підслухати частину розмови між Коенджі та Симпаями. «Коэнджи-кун, скажи а ха ха Старші дівчата однозначно краще!» Не соромлячись третьокласниць, він їв їжу, будучи практично приклеєним до них. Цей хлопець, він справді щось. Схоже, що його ім'я обговорювалося повсюди. Ясно. Так ці дівчата роблять це через гроші. У якому сумному світі ми живемо? Просто ці дівчата практичні. Ти не можеш заробити на їжу лише своїми мріями. Ти б теж так зробила. Я більше люблю мріяти. Ну, про когось на кшталт лицаря у блискучих обладунках. Лицар у блискучих обладунках? Хм ми знайшли місце якомога далі від Кренджі. А ти, а я находжі кун. Тобі подобаються такі люди, як Хорікіта сан? Чому ти згадала Хорікіто? Ти завжди з нею. Хіба вона не мила? Ну, я справді вважаю її милою. Хоча тільки ззовні. Ти знав? Ти певний час привертав увагу дівчат навіть був у рейтингу, який склали першокласниці. Увау! Я? І що за рейтинг? Схоже, мене оцінювали дівчата, а я й не знав. Це такий же рейтинг, який хлопці робили з грудьми дівчат. Скільки ж рейтингів було? Рейтинг красунчиків, рейтинг багатіїв, рейтинг грубіянів і Можеш зупинитися. Я не хочу знати більше. Добре, добре. Ти посів п'яте місце в рейтингу красунчиків. Щиро вітаю. До речі, перше місце посів Сатана Какун з класу A. другим став Хірата Кун, а третім і четвертим були двоє хлопців з класу A. Мені здається, що Хірата Кун отримав багато балів завдяки своїй зовнішності та характеру. Як і слід було очікувати від зірки класу D. його помітили й дівчата з інших класів. А нормально для мене радіти цьому. Звичайно, але ти також був досить високо в рейтингу похмурих. Поглянемо. Я подивився в телефон було кілька списків незліченої кількості хлопців. Був також тривожний рейтинг під назвою Рейтинг хлопців, які повинні померти. Зроблю вигляд, що я цього не бачив. Ти не радий? У тебе п'яте місце. Якби я турбувався про популярність, то було б інакше. Але зараз я нічого не відчуваю. Насправді я не пам'ятаю, щоб коли-небудь отримував від дівчини листа зі значком серця. А багато людей бере участь. Так, учасників багато, але я не знаю загальної кількості голосів. Коментарі теж анонімні. Іншими словами, це не дуже надійний рейтинг. У будь-якому випадку я вважаю, що ти в невигідному становищі. На мою думку, ти точно вартий того, щоб бути популярним, але ти не виділяєшся як Хіратакун. Ти не особливо розумний, спортивний чи добре розмовляєш. Тож тобі чогось не вистачає, розумієш? Це Це мене вбило. Це просто означає, що в мені немає нічого привабливого. Вибач, напевно, мені слід було стриматись. Кушіда замислилася над своїми різкими словами. «Хм, у тебе була дівчина у середній школі? Це погано, якщо ні. Отже, не було. Хе, це не дуже погано. Рейтинги, хм, Якби хлопці зробили те ж саме, що б подумали дівчата. Думали б, що вони жахливі. На відміну від обличчя, її очі не сміялись. Ну, цього і слід було очікувати. якби хлопці оцінювали дівчат за миловидністю чи потворністю, вони б однозначно протестували. Це вже подвійні стандарти між дівчатами та хлопцями. Тим не менш, Кущіда нормально спілкується зі мною. Я гадав, що вона чинитиме інакше через той випадок на даху. Агов, знаєш, е, тобі не потрібно змушувати себе розмовляти зі мною. Ні, ні, це не так. Мені весело розмовляти з тобою. Але хіба ти не казала, що ненавидиш зі мною спілкуватися? І <laughs> справді, вибач, вибач, такі мої справжні почуття. Ні, мені боляче через це. Незважаючи на те, що вона посміхається, вона ненавидить мене гірше нікуди. Насправді я запросила тебе пообідати зі мною, щоб стежити. Я просто питаю але якби тобі довелось обирати між Хорікітою Сан і мною, щоб покласти союз, яким був би твій вибір? Обрав би мене? Я нічий союзник чи ворог, я нейтральний. Гадаю, є речі, яких не можна уникнути, просто залишаючись нейтральним. Це добре, наприклад, коли ти не хочеш війни але колись тебе втягнуть в неї. Розумієш? Якщо ми з Хорікітою сан ворогуватимемо, було б добре отримати твою підтримку. Навіть якщо ти так кажеш, май це на увазі. Я сподіваюся, що ти мені допоможеш. Сподіваєшся, якщо ти попросиш мене допомогти, то, на мою думку, першим, що ти повинна зробити, це пояснити ситуацію. Усе ще посміхаючись, вона похитала головою. Ні. Перше, що потрібно, переконатися, що ми довіряємо одне одному. Так, мабуть, ми з Кощідою не дуже добре розуміємо один одного. Згодом, коли ми більше довірятимемо один одному, я, можливо, зможу краще зрозуміти її.